eta balinba idorte eta beho handi hoiek laguntuik eh, tafailan sute bat abiatu da atzo, 2000 hektar jada ereik badia, garrak eta itzaltzeko lanian aidia suhiltzaliak, bena aiziak ez dutu laguntzen, Uduiala, otobidetik norbaitek eh, ituki zigarreta mego baten ondoioz da suia piztu Nafarroako foru zaingoaren bertsionea da hau pu. Bestalde, segurtarsuna eh, eskoletan hau da sartze juntako gehi nausietako bat, agorilaen hoita lauian, frantses goberniak elkidutu neuri zumait haur eta ikasleen segurtarsuna bermatzeko, 2002 sortu zen jada eskoletan PPMS edo segurtasun plan berhezia hauten berrituik izan da atentatu eh, arriskia dela eta kolegio eta liseoetan libreki aipatzen badia holako gehiak ama eskoletan egoera ez da atentatu eta terrorisma hitzak beste guztiak beste ezin beitutie jabili jakaslek eta arriskuei bu egiteko metodo ezberdinak jabilten dia hortako Solange Errandonea Donibane Lohitzuneko ama eskola publikoko zuzendaiak hoik aipatzen teizku. Aortik iekin, egin behar dugu, ez eh, ditugu gure beldurrak eh, banatu behar. Orduan uh, eh, neuri berri horiek uh, aurkeztuko ditugu uh, jokoak bezala adibidez, ikasi jostatuko gira kuku gordekan edo uh, joko bat isiltasuna lortzeko. Eta harik eta hoiekin, pitiaka-pitiaka ikasiko dute nola gordetu, nola eta seinare bateri errantzun, errantzun onena ematea. Ama eskolan egia da usaitua gira E, eskola aski idekia atxikitzia. Hama eskolan, bulasok sartzen die ben aurrekin, sartzen die eskolan eta sartzen die ikas gerarat. Eta hori baitez bada atxiki behar dugu, eta aurrak txikiak dira eta bulasok e, sartu uh, behar die eskolan. Baina, uh, e, oain sartuko die, baina uh, kaso eginez. Hala, eta sartze hoi niraila edo seteme hunnen batiako da ikasle gusi entako. Eta bestalde badaoi berrogei urte, su pastera elkartiak animazione esberdina kantolatzen dutiala bunisiko itxausetan, azken hamar urte hoietan hatik, etxe bizitzen realitatia ipatzen da, aurtenko ez interes berezi batekin eginen da, jakin nez urte bat barne lehendakaritzako hauteskundeak izanen diela frantzeko estadua inguruan. Haudeiko aipatzen peio etxeberian txart Donibano Lohitzuneko zinegotxiak. Bonuzeko eztabaidetan uh, urtero uh, etxe bizitza eztabaida gai uh, dugu. Uh, justuki astapenetik nahi bai izan dute uh, gai hori lehen tasuntzat hartu, eta aurten eh, nahi izan dute justuki uh, uh, gai hori azpimahatu eldudan urtean uh, presik dengoetarako hauteskundeak izanen baitira, eta legibiltzareko hauteskundeak ere, eta beraz, uh, etxe bizitza gaitzat hartuz uh, antolatzaileek nahi izan dute presione pixkat eman, erranez, uh, erronka importanteenetarik uh, bat Eh, hau izanen baita. Eta orduan, uh, aitzaki biziki ukan ukandute ere, Hollande eh, presidenteak uh, eh, itzeman baitzuen eh, urtero ber, bosteun mila etxebizitza gehiago uh, eraiki araziko zituela, uh, jatrapatzeko pixkat bereziki etxebizitza sozialaren mailan uh, Estatu Frantsesak bildu zuen beranta, eta be, bost urte berantago edo lau urte berantago aurten helburu hori ez dela bat ere bete orduan kezkatuak dira alde hortaik ikusten baita badela uh, berantan diba eta eskas handi bat. Topaketen ordutegia dela eta hostial juntan, omakotxa eterditan eta bostak eterditan luzatuik dia, etxe bizitzen erronka ondoko bosturtetan lemapian, hor mintzaletan kausituko dutugu Emanuel Kos ministroa, haitetxe handana bate bai, haiekin, hai edo, haien barnen, François Bayrou, paueko aizapesa, biharko hitzordietan, omakotxa eterditan nula lan eginen dugu bihar, Angel Tona Eusko Jaularitzako lan eta hildo sozialeko Frantziako ministroaekin eta Alexandre Jardin idazlia, hau Bleu Blanc Zebre elkarteko animazale bat dugulakoz, eta bostak beste hitzordu bat, nula ustartu ingumenaen zaintza eta behar ekonomikoak, hor eta eh, Berroko, Michel Berroko irigoien kausituko dugu, bestiak beste, baita eh, Jean-Marie Le Gouen, estado idazkaia. Eta kultura ahamentio bat, gaur arraltzeko zazpiak eterditan, senperek ojundane peti helizan donostiako easo abezbatza eta ternuako Newman Zaun abezbatza algarrekin aiko dia, itxas abestiak Euskal Baleontziak ternuan izeneko emanaldiaen eskentzen. Donostiako musika hamabostaldiaren baitan, lau emanaldi eskentzen dutie, eta azkena gaur izanen da senperen ternuako eta Euskaldunen arteko kulturak dutie emanaldi juntako eta jamanen, Angel Ilaramendik sortu obra batekin eta Katlin Alianen beste batekine osatuko die beraz kontzertu berezi hau, hitzordia, hoartazten deziet, senperen dela, jundane peti elizan, ulhuntze juntan, zazpiak eterditan. Kirolan aldiz, Euskal Herriko bote luzeko lehen txapelketaen antolatzia jabaki die alkarrekin Euskadiko pelota federakuntzak eta Euskal Herriko ligak bote luzian eskuhuska aidia bi bost, bosteko kide, parez pare, eta sorapila edo lur gogorian gainian, ostial arratz ohuntan partidak ikusgei senperen eta oiatzuneko plazetan, argitarzun habosek mesi behitu gehi hunek, Kristof Arotzaren Bidean hortzaz berri emaitea horra zaiku. Nazio arte mailan, Balentzian edo erbeeretan ari dira bote luzeko joko uni egite duen modalitatetan besteak beste, jargez izena du Balentziakoak adibidez, eta elduden urrian donostian iraganen da jargezeko nazioarteko arteko xapelketa. Desberdintasuna katsemaiten badira ere errialde ezberdinetan denek parte ardezakete jargezeko xapelketan, Mikel Alajalde Euskal Herriko Ligako arduraduna jokoak izenak aldatzen dira, baina denak dira bote luzeak, hau uh, da, hori aipatzen dute uh, aldean. Han, uh, biziki da, eta jende hainitz mugitzen da Valentzia aldean, eh, haie jokatzen dute edo zo lekutan, karrika baten erdian, hiri erdi erdian, eta mm, gero beste alde batetik Europa, Europa jokatzen dutena da, gehiemat, ezagunena dena, uh, aldean, erbeeretan, baita Belgikan ere, eta hor badakigu azken uh, eh, jasko finalak edo dola bihurtuko ikusi nituen uh, argazki eta hoita bosa mila pertsona begiratzen, futbol zelai bat emarnean, ba, pixat agia agia, eh, pelota munduan ez dugu ikusi beste jende eh, partida bat begiratzen. Jakiren nazioarteko azken desafioaren dokumentua mila zazpiehun eta hirurogoita ama bostekoa dela, orduan Euskadi eta Valentzia, kartazenan neurtu baitziren, baina lekuan lekuko xapelketa erdoak ez ez da deus idatzirik, beraz hau izanen da ospatuko den lehen zoin gehiagoka, Ipar Euskal Herritik lau taldek parte hartzen dute, xarak, senperek, itxasuk eta benafarroak eta gipuzkoatik bik. Eta hitzordiak diela eta, ratsuntan beian, zazpitan, senperen lapurdiko bitaldena arteko lehia izanen da, aldiz zazpiak eterditan, oi hartzunen, gipuzkoak eta benafarroak dira lehiatuko eta rugbian jakin hamasei talde lehiatuko, di, lehiatuko diela aurten pro debi mailako txapelketan sos salitarsunak ukenike eh, hiu geren aitzin kontia du miarritzeko beo taldiak bedeatzukako txiu miliu eurokua azken bi desazuak eh, beno hastapen hobia uken nahi du konfiantzaz beteik segitzeko gizan ondotik hartako ez du ostial arrats hitzordia huts egin behar agilerako zelaian du be partida gaur, sortziak eterditan narbonoen kuntre, eta bestalde atzo hasi da eta beraz prode biko lehia hau, txapelketa hau, Perpinaon eta Mondomarsan lehia atzentzien, Perpinaon ekia du partida, hama himetzu hama sei, eta zesta puntako hitzordu bat urhentzeko, Egun mauleko zesta punta lehiaketa en finalak jokatuko behitia. Egun hobekeran gaur, bedatzonetan espoar bailako finalak eta ondotik profesionelena tamborindegi eta eire garai alkarrekin aiko dia, Kevin Ituria eta Manes urtasunen kuntra berazitzordia gaur mauleko rai alaian gaiko bedatzonetan. Hoikeranik, goizberi aitzina badua lehen lehenik hauaz puntu bat eginen deiku, laurentsek.